Apirilak hogeita bat gaur raste artea da eta uberri hon albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, drogen inguruko itzaldia bihar. Para hablar de drogas, tengamos las cosas claras izeneko itzaldian, Eba Rosino egoak elkarteko gizarte ezitzailea izanen da izlari, bigarren azkuntzako mendialdea guraso elkarteak antolaturik, institutuan atxaldeko boste festetan elkartuko dira bihar senitarteko interesdunak. eta beste itzaldi bat garasi hau eriotza duina eta esken borondatei buruzkoa. Berriozarko sasunetxeak herritar guztiei zuzendutako hitzaldia antolatu du duintasunez ziltzeko eskubidea eta bizi testamentua edo aurretiazko borondateenak akiriaz diarduko duena. Itzaldi eztabaida honek guztiok batekinik bizitzaren amaierari buruz hausnartzeak du xede bi zazpiterdietan kulturgunean egingo den mintzaldi hau, gaztelaniaz zeskeniko dute usasun etxeko langile bik, sokorro lizarraga familia medikuak eta txaro osinaga gizarte langileak hain zuzen. Eta gaur hasiko dira kiliki kantolaturiko kanpaldira joateko aurretiko izen emateak. Beste urte batez, kilikitarrek harabako ulibarri gamboa ortegian kokaturiko zuatza irlan antolatu dute kanpaldia lehen ezkuntzako aurrek izena eman dezakete, gaur eta bihar euskaraz edo gazteleraz bideratuko doden kanpaldiaz gozatzeko aurretiko izen ematea kulturgunean eginen da eguerdiko amabietatik jordu bat terdietara eta atxeldez bostetatik zazpiak bitarte berriozaren erroldaturikoek eun iruro eta marreuro beharko dituzte trukean, berreunta ta amarraldi zerroldatuak ez direnak. Aste buruko saskibaloi partiden emaitzekin irekiko dugu kiroleen atala aurrera garazi. Nesken senior taldekoak tafaiaren aurka lehiatu urikoak galdu zuten hogeita mabost eta hogeita maika. Galdu ere fundazion ardoi aurkari izan zuen mutilien kadete taldeak hauek hogeita mabost eta berrogeita lau. Aldiz nesken kadete taldekoak irabazi zuten hogeita maika eta berrogeita maika ribaforadaren aurkako partida. Horixiek beraz mendialdeak kirolelkarteri dagozkion talde nagusien aste bukaerako emaitzak. Eta kirolak utzi gabe, lasterbidean elkartasun lasterketa aurkeztu zuten larun batean. Iruñako udal plazan aurkeztu zen Euskal Presoak, Euskal Herriratzearen aldeko ekitaldi izango den lasterketa. Horten Euskal Preso Politikoen eskubiden aldeko lasterbidean lasterketa berriozaren izango da ekainaren zazpian. Lasterketa ez ezik egun osoan zehar bestin bat ekitaldi izango dira berriozaren kale animazioa eta irrioaz besteak beste. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua, odei gutxirekin egongo dela dio gaurroko eragarpenak, erdi mailako odei eta koio daiekin berezeki xabi atxaldean eta gauean. Ego ekialdekoa aizea ibiliko da, arratxaldean eta gauean bola da gogorrekin. Gaur temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegieri daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.